Поволі, неначе з величезним зусиллям, вагончик подолав останні кілька футів і опинився під дахом горішньої станції у замку. Тут він завмер, двері розчинились і пасажири вийшли. Від станції, вбудованої у нижню частину північно-західної стіни замку, вони рушили 20-футовим тунелем, що похило підіймався вгору. На обох кінцях тунелю були міцні залізні двері і озброєна охорона. Вийшовши із верхніх дверей, вони опинилися на замковому подвір'ї. Єдиний вихід звідти вів через масивні сталеві ворота, що їх охороняла група добре озброєних солдатів з собаками. Подвір'я було добре освітлене завдяки численним незаштореним вікнам замку. Посеред подвір'я стояв вертоліт яким вранці прилетів рейхсмаршал Розимайер. Під напнутим брезентом якась схилена постать, очевидно, пілот поралася коло двигуна, присвічуючи собі невеличкою, але потужною дуговою лампою. Мері обернулася до фон Браухіча, який усе ще притримував її за руку і сумно посміхнулася. Так багато солдатів, так багато чоловіків і гадаю, дуже мало жінок. Що як мені захочеться втекти від надто причіпливих військових? О, це легко зробити. Усмішка у фон Браухіча, подумала Мері, справді чарівна. Просто вистрибніть з вікна своєї спальні. Якась сотня метрів униз, і ви на волі. Жіночий туалет виявився навдивовижу невиразним місцем. Кілька лав зі спинками, кілька стільців та простий сосновий стіл. Навіть спартанцям тут видалося б надто незатишно. Щодо цього конкуренцію цьому туалетові могли б скласти хіба що відповідні приміщення в Англії. Ледь помітні вогники догоряли у чорній залізній грубці. Сміт сидів за столом, на якому стояла рація, і, зазираючи до записника із шифрами при світлі ліхтарика, щось занотовував на клаптику паперу. Перечитавши ще раз написане, він випростився і віддав записника шаферові. Спаліть кожен аркушик окремо. Кожен аркушик окремо увесь. На життєрадісному обличчі шафера був написаний щирий подив. Він вам більше не знадобиться. Сміт похитав головою і почав настроювати рацію. В оперативній залі на Вайтхолі вогонь у каміні мав вигляд значно привабливіший. Соснові поліна затишно потріскували, полум'я весело впалахкотіло. Та й двоє чоловіків, що сиділи біля каміна, були набагато спокійніші, ніж ті двоє біля майже погаслої грубки у Баварських Альпах. Адмірал Роланд та полковник Вайет Тернер із напівзаплющеними очима, здавалося, дрімали. Але вони вмить попрокидались із цього напівсну і попідхоплювались на ноги коли з приймача у протилежному кутку кімнати, де сидів оператор у цивільному, пролунав довгожданий сигнал. Бродсворд викликає день Боя. Голос був ледве чутний, але досить чіткий. Бродсворд викликає день Боя. Ви мене чуєте? Прийом. Оператор відповів у мікрофон. Ми чуємо вас. Чуємо. Прийом. Шифровка. Ви готові? Прийом. Готові. Прийом. Роланд та Вайет Тернер вже стояли за спиною в оператора, утупившись очима в олівець в його руці. На папір швидко лягали ряди багатозначних чисел з ефіру. Невдовзі